บุ๊กทูสี่สิบสอง 42 42. การเที่ยวเมือง Επίσκεψη στην πόλη Επίσκεψη στην πόλη. ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ Είναι ανοιχτή η αγορά την Κυριακή Είναι ανοιχτή η αγορά την Κυριακή. งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับ Είναι ανοιχτή η έκθεση τη Δευτέρα Είναι ανοιχτή η έκθεση τη Δευτέρα. นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับ Είναι ανοιχτή η έκθεση την Τρίτη Είναι ανοιχτή η έκθεση την Τρίτη. สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับ Είναι ανοιχτός ο ζωολογικός κήπος την Τετάρτη Είναι ανοιχτός ο ζωολογικός κήπος την Τετάρτη. พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับ Είναι ανοιχτό το μουσείο την Πέμπτη Είναι ανοιχτό το μουσείο την Πέμπτη. หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับ Είναι ανοιχτή η γκαλερί την Παρασκευή Είναι ανοιχτή η γκαλερί την Παρασκευή. สามารถถ่ายรูปได้ไหมครับ Επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών Επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών. ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ Πρέπει να πληρώσεις είσοδο Πρέπει να πληρώσεις είσοδο. ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับ Πόσο κοστίζει η είσοδος Πόσο κοστίζει η είσοδος? มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับ Υπάρχει έκπτωση για γκρουπ πολλών ατόμων Υπάρχει έκπτωση για γκρουπ πολλών ατόμων. มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับ Υπάρχει έκπτωση για παιδιά Υπάρχει έκπτωση για παιδιά. มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ Υπάρχει έκπτωση για φοιτητές Υπάρχει έκπτωση για φοιτητές. นั่นตึกอะไรครับ Τι κτίριο είναι αυτό Το κτίριο είναι αυτό. ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับ Πόσο παλιό είναι το κτίριο Πόσο παλιό είναι το κτίριο? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ Ποιος έχτισε το κτίριο Ποιος έχτισε το κτίριο? ผมสนใจในสถาปัตยกรรม Με ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική Με ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική. ผมสนใจในศิลปกรรม Με ενδιαφέρει η τέχνη Με ενδιαφέρει η τέχνη. ผมสนใจในจิตรกรรม Με ενδιαφέρει η ζωγραφική Με ενδιαφέρει η ζωγραφική.